Ndërsa përshëndetjet, salavatet të mirat e Zotit xhelle xhelaluhu të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi alejhi salatu ves selam, pastaj mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me vargun e ligjëratave mbi veçoritë dhe dallimet e qytetërimit islam mbi qytetërimet e tjera dhe kemi për qëllim me me qytetërimet e tjera çdo qytetërim përveç islamit pra kur themi në e, ligjëratë e sipër qytetërimet tjera qytetërimet e huaja e kështu me radhë natyrshëm se e kemi për qëllim qytetërimin përveç islamit pra çdo sistem çdo mendim përveç fesë së Zotit xhelle xhelaluhu e kemi për qëllim me qytetërim tjetër. Përmendëm disa prej veçorive në ligjëratat e kaluara dhe thamë se qëllimi është që neve të njoftohemi me më shumë njohuri mbi vlerat themelore të fesë së Zotit xhelle xhelaluhu, veçanërisht mbi vlerat se kjo fe e Zotit xhelle xhelaluhu nuk është lokale, por është globale, pra përfshin të gjitha fushat e jetës dhe plotëson çdo kërkesë dhe nevojë të njerëzve kudo qofshin ata dhe në çfarëdo epoke dhe periudhe të cilën kanë qëllu. Pra, mundohet dikush me tendenca të ndryshme për ta zbeh bardhësinë dhe shkëlqësinë e islamit, duke thënë se kjo fe ka qenë ndoshta e përshtatshme për arabët, për bedevitë, për njerëzit e shkretëtirës, porse ajo nuk është e përshtatshme për qytetërimin, nuk është e përshtatshme për vendet e përparuara e kështu me radhë. Neve po mundohemi nëpërmjet fjalëve të dijetarëve ta vërtetojmë se feja e Zotit xhelle xhelaluhu plotëson çdo nevojë madje nuk ka fe dhe qytetërim që i plotëson nevojat siç i plotëson feja e Zotit xhelle xhelaluhu. Para se me vazhdu vëllezër, një sqarim të shkurt, neve do të mundohemi që për hir të vëmendjes dhe ruajtjes së përqendrimit që t'i shkurtojmë ligjëratat, pra t'i përmbahemi kohës dhe minuta, minutës së mësimit shkollor, andaj do ta shkurtojmë maksimum ligjëratën që ta ruajmë vëmendjen. Ngase qëllimi nuk është që neve të shtojmë në numrin e ligjëratave. Nuk është qëllimi që neve të themi se jemi në të tretën e në të dhjetën një njëzetën e kështu me radhë, por qëllimi është që neve furnizohemi realisht me atë çka na duhet. Pra mos dalmi nga ligjërata vetëm me kënaqësinë e dëgjimit të asaj e cila është përmend nga dijetarët. Pra, ajo është një lloj kënaqësie kur ti e dëgjon fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fjalën e sahabijut, tabiinit, ibn Taymijes, ibn Qayyimit, kjo ka kënaqësinë vet. Por kjo kënaqësi është momentale. Dhe kjo nuk është dija. Dija është që ti të shoqërohesh edhe pasi të dilësh prej xhamisë me atë çka je furnizuar prej prej informatave të cilat i ke marrë nga nga ligjërata. Andaj për hir të vëmendjes dhe përfitimit sa më të shumë, neve do të mundohemi që ta përkufizojmë ligjëratën nga ajo e cila ka qenë e zakonshme në minuta më të pakta. Të nderuar vëllezër, përmendëm dikun 11 veçori. E na kanë ngel dikun 30. Është qytetërim i gjërave të mira. Pra, është qytetërim i cili në shfrytëzimin e gjërave i selekton të mirat dhe i shmanget të këqijave. Është për qëllim haja dhe pija. Pra, haja dhe pija të nderuar vëllezër, në qytetërimin islam dallon. Nuk mundesh me hangër çka dush, Nuk mundesh me pi çka dush, nuk mundesh me vesh çka dush, por ka ka norma, ka norma çfarë konsumon prej ushqimit, çfarë konsumon prej pijeve dhe çfarë përdor prej veshjeve dhe petkave të cilat ti shfaqesh me to. Pra edhe në haje edhe në pije dallohet. E kjo është veçori shumë e madhe. Ka thanë Zoti jonë Xhelle Xhelaluhu në surën Al-Baqara innama harrama alaykumul maytata Madje e rritin marketingun dhe reklamën të coftinës, Zoti na ruajt. Ndërsa kjo ka gjurmën e vet, ngase njeriu ndikohet nga ushqimi i tij, njeriu ndikohet nga ushqimi i tij në fizikun e tij, në trurin e tij dhe në moralin e tij. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam për një njeri i cili ka çu durt duke e lut Zotin, ma jep këtë dhe ma ma ma kry këtë nevojë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ta'amuhu haram, sharabuhu haram, libasuhu haram, fa anna yustajabu lah. Për një njeri të caktuar i ka çu durt ka Zoti, tha pejgamberi alejhi selam, ushqimin e ka haram. Pijen e ka haram. Veshjen e ka haram. Ku me iu përgjigj këtij? Po kjo ndikon edhe në moralin dhe raportin me Zotin. Kjo ndikon edhe në tru. Njeriu i cili ha coftina, fillon edhe në në raportin e tij me njerëz edhe fjalët e tij me, me qenë coftinë, me qenë në atë se çka, çka e ka hangër. Andaj tha Allahu Xhelle Xhelaluhu, Zoti juaj ua ka ndaluar juve ngordhësirën. Apo, ka thënë Allahu xhelle ve ala, fenkihu ma tabe lekum. Martoni, çka? Çka t'ju vjen juve të kanshme. Pra fjala tib është diçka çka është e kanshme. Allahu xhelle ve ala, të pysin ty çfar ka për me halal me hangër. Thotë Zoti jonë xhelle ve ala, thuaj e keni halal tibin. Ajo çka është e mirë. Pra, ngordhësira, Mishi derri, edhe ajo e cila nuk është therë në emër të Zotit, janë neveritëse, janë të të gërditur edhe kjo e ndihmon natyrshmërinë e pastër të Zotit xhelle xhelaluhu. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Kul men harrama zinat Allahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min ar-rizq." Thot Allahu xhelle ve ala thuaj, kush e ndaloi të bukurën e Zotit, të cilën e ka nxjerr për robërit e tij. Pra gjërat e mira, Allah i ka leju. Andaj dhe Pejgamberi alejhi salatu ve selam, hubbibe li min dunjakum, më është barë mua e dashur nga dunjaja juve. Nga, nga dunjaja juve. Cilat? En-nisa, gratë. Halal. Gruja halal, e martume, e ki e, të lejuar, apo çiftëzimin me ta, bashkimin dhe ndejen me ta, kjo është halal. Shikon tani pamjen. Gruaja dhe jo gruaja. Njëjti veprim, i njëjti takim, i njëjti operacion, kjo është e ndyt, kjo është e pastër. Thot Allahu xhelle ve ala, thuaj, kush e ndaloi kët halalin? Pra njeriu me nejt me gruen e vet, me nejt me të zbukuruarën e vet, me nejt me petkat e tij, me nejt me ushqimin e tij të pastër, me pijen e tij të pastër, Hani nga të mirat dhe punoni të mira. Pra Zoti jonë xhelle ve ala e lidh punën e mirë me me ushqimin e mirë. Nuk mundet dikush me pi raki edhe edhe me bo vepra të mira. Nuk mundet dikush me hangër derr e me bo vepra të mira. Nuk mundet me hangër dikush coftinë e me bo vepra të mira. Nuk mundet dikush me hangër çfarëdo mishi dhe pastaj me bo vepra të mira. Patjetër këto kanë me ndiku në dhe veprimtarinë e tij. Andaj Zoti jonë xhelle ve ala tha: "Kulu min at-tayyibat wa'malu salihan." Hani të mira dhe punoni të mira ngase kanë ndërlidhshmëri njëra me tjetrën. Andaj të nderuar vëllezër, prej mirësive të Zotit xhelle xhelaluhu, të cilat na i ka dhënë neve muslimanëve dhe kjo është veçori e cila e gëzon qytetërimi islam, është se nuk përlyhet me me të liga. Do sa shikon ti qytetërimet e huaja. Madje nëse një vend, hotel e kështu me radhë, restoran, i plotëson krejt ato të mirat. Krejt ato nivele, standardet më të ngritura. Nëse mungon të rakia, nuk ia japin një yll. Edhe i ki tre ylla. Se s'e ki rakinë për me t'i dhanë pesë. Pra e bojnë shart, kusht, kanë. Të ndytën, të ligën për çfarë? Për ta marrë edhe një një yll. Ndërsa në fenë e Zotit Xhele Xhelaluhu, nëse i vendoset rakia, i zbrit një yll. Nëse i vendos mo rakinë, i zbrit një yll. Nëse hin derri, i zbrit krejt. Pra, të kundërtën e asoj çka e ka bo Allahu xhele ue ala, të, të pastër ata e quajnë, diçka si, si e ngritur. Andaj, neve duhet ta kemi parasysh se ngrënja e halalit ngrënia e ngrënia e të pastërtës, zgjedhja e ushqimit, zgjedhja e petkave. Andaj shiko Zoti jonë xhele ue ala ka bën në namaz shart të namazit me kon rroba e pastër. Shart të namazit me kon rroba e pastër, me kon trupi i pastër. Për t'u pranu namazi dhe duaja kështu me radhë, duhet me hangër hallall. Duhet me u ushqy prej hallallit. Andaj vëllezër, prej veçorive të cilat neve i kemi në Islam është dhe gjithmonë mbane mend rregullën, absolutja dhe relativja, absolutja feja, relativja mendja. Domethonë në Islam është e mira kristale. Unë e ti, a mundim me u përly, ka mundësi. A ka mundësi? Ka mundësi. Që e vetën Pejgamberin, alejhi salatu ue selam, a mundet muslimani me bo zina, A mundet? Mundet. E me pi raki? Mundet. Po feja? S'mundet. Feja është e pastër nga, nga njollat. Andaj, me të kundërtat bohen të qarta gjërat, në fejën e Zotit gjithçka nga ushqimet çka është hallall dhe e pastër, çka është e pastër është hallall. Dhe gjithçka nga ushqimet, si ngordhësirat, thiju, Rakia, e cila e deh mendjen dhe ajo çka theret jo në emër të Zotit, xhelle xhelaluhu janë të ndaluara. Këtu hin, këtu hin edhe gjëra të tjera. Këtu hin edhe gjëra të tjera me kijas. Si për shembull, droga. Droga hin këtu. Te kush? Te hamri, te alkooli. A hin cigarja? Hin, me kijas, por me kijas ma dobët, ngase nuk i ka krejt shurutet e krejt kushtet e rakisë. Pse? Ngase ka dam dhe nuk e arrin nivelin çka, çka e arrin rakia. Sidoqoftë, çdo e ndytë, çdo e ligë, çdo sen e cila, Allahu xhele nuk e ka emërtu tajib, të këndshme. Por njeri kur ha bukë vëllezër, domethonë nuk gërditet, Ndërsa thu ky pse nga pse nuk tërheqet nga se është adaptuar, është familiarizuar me me veprën e tij. Andaj dhe njeriu është nga ushqimi dhe pija e tij. Çfarë konsumon dhe çfarë çfarë pin prej prej pijeve. Andaj kjo është prej vlerave të cilat i ka përmendur Allahu te bareke ve teala. Vlera e radhës. Vlera e 13 e qytetërimit islam të nderuar vëllezër është en hadaratu akhlaq Është qytetërim i virtyteve dhe sjelljeve. I virtyteve dhe sjelljeve. Allahu xhelle ve ala në cilësimin e pejgamberit tonë alayhi salatu selam ka thënë në Kur'an në surën Al-Qalam innaka la ala khuluqin adhim. Vërtet ti je në një vlerë në një sjellje të lartë të moralit. Pra ti je i cilësuar me moral të lartë. Dhe ne e kemi përmend edhe këtu për dobi se Zoti jonë xhelle ve ala e ka njësu fjalën khuluq. Dhe nuk ka thënë akhlak. Nuk i ka thënë Allahu xhelle ve ala ti i ki moralet e mira, por i ka thënë ti e ki moralin e mirë. Dhe dijetarët kanë thënë në gjuhën arabe kur përdoret njëjësi dhe shumësi e kanë kuptimin e vet. Pra alegorikisht, në mënyrë metaforike e kanë synimin e vet. Pse i ka thënë moralin dhe nuk i ka thënë çka? Moralet kanë thënë dijetarët për shkak se njerëzit në përgjithësi S'kanë mundësi t'i plotësojnë këto morale. Se e gjen njeri dorëdhënës. O po e gjen një cilësi tjetër, apo nëse në dorëdhënës 90% e gjen një cilësi tjetër, apo 50%. Nëse është për shembull i përmbajtur në gjuhën e tij, e gjen te një cilësi të cilën apo e mangëson e kështu me radhë. Pra dikun plotësohet, dikun mangësohet. Sa i përket pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ja merr çdo cilësi, e ki në nivelet më të larta. Nëse merr cilësi për cilësi, e ki në nivelet më të larta. Andaj Zoti jonë xhelle ve ala ka thënë ala khuluq. Pra sikur nëse e merr çdo cilësi të tij, është sikur ai me pas punu veç qat cilësi. Për shembull, nëse ja merr bujarinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Aq e gjen bujar, nëse do me ia studiu bujarinë, aq e gjen bujar, ti thu, veç qët cilësi e paska. Po nëse e le këta, e merr për shembull trimërinë, E ti e studion trimërinë tani të tij, ti thu veç qët cilësi e paska, qaq shumë koka trim, e kështu me radhë. Pra, Zoti jonë xhelle ve ala e ka njësu fjalin, fjalën që të jetë argument se është i plotë në, në çdo cilësi. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu wasalam duke tregu për këtë vlerë të madhe të fesë së Zotit xhelle ve ala ka thënë inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaqi ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam un vërtet jam dërguar që t'i plotësoj virtytet e larta jam dërguar që t'i plotësoj virtytet e larta ndërsa neve te vargu i ligjëratave ndërlidhje mes akides dhe moralit kemi thënë atje kujt i kujtohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka u dërgu zakonisht shkon mendja te kryesorja për teuhid dhe për me iu shmang shirkut dhe kjo baza e drejta themelore e Zotit është mos me iu bo shirk dhe me iu njësue sifatet dhe cilësitë e tij shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për moralet e ka prue nivelin e moralit pjesë përbërëse të dërgimit të tij ka thonë jam dërguar Pra zakonisht Allahu xhelal e përdor termin jeni dërguar për teuhid. Jeni dërguar për njësim të Zotit. Pejgamberi alayhi salatu selam thotë jam dërguar t'i plotësoj virtytet e larta. Pra, sikur është baraz dhe shkojnë apo në mënyrë paralele morali me Pra, nëse do me ditë tani, çka përmban kjo si tërësi, çele Kur'anin, krejt manifestim e ki nga ana e pejgamberit Alejhi Salatu ve Selam. Dhe gjithashtu pejgamberi Alejhi Salatu ve Selam edhe në xhahilijet kishte një epitet shumë të lartë. Dhe ajo ishte As-Sadikul Emin, apo i vërteti, besniku, dhe ai i cili është mbajtës i amanetit. Pra, fol drejt dhe e mban amanetin. Dhe gjithashtu pastaj pas Islamit, përveç inatçorëve, çka thanë? I thanë pejgamberit alayhi salatu selam ditën kur e çliroi Mekën, ma ahidnaka illa wasulan lirrahimi. E kemi përmend çështjen e Mekës kur ka çliru Mekën, pejgamberi alayhi salatu selam i ka pas disa në listë për çka? Për ekzekutim. A po, ka pas listë, se ata kanë dash me ekzekutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë sha, alejhi salatu selam, dhe kanë qenë në listë, pra me krimin ma të randë, në këtë botë. Dhe tani po pritet çfarë ka me ndodhë me ta. Dhe secili ka shku për me intervenu për familjarin e vet. Apo, për familjarin e vet. Dhe pasi i ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ata i kanë thënë, nuk të kemi gjetë, pra ahide është kur ti në çdo kohë e gjen dikanë me një gjendje. I kanë thënë, arabët, nuk të kemi gjetë vetëm se mbajtës i lidhjeve farefistore. Për shembull ka shku njëri i ka thonë, për hatër që më ki kushëri, a ja fal, falë. Për hatër që më ki djalë mixhe, a ja fal, falë. Për hatër që më ki dajë, a ma fal, falë. Këtë e ka bo pengamberi Alejhi Salatu Selam Dhe kjo për çka argumenton Për vlerë të madhe Këtë nuk ka mundësi secili me bo Na nuk mujmë me ia falë dikujt Dy shkronja nëse na ka thanë Uf, kurrë s'ja fal Pse me ia falë E kshtu me radhë Pengamberi së më gjakin ja ka falë Gjakin, ai a konë n'listë për m'u ekzekutue Dhe për hatër, për hatër, të asaj, për hatër, të asaj E ka, e ka falë Ikrime, ibn Ebi Xhehl Djali i Ebu Xhehlit, Ikrime. Pastaj ka pranu Islamin, radiallahu anh. Ky, kur ka hi pengamberi se se me çliru Mekën, krejt janë dorëzu veç ky s'a dorëzu. S'është dorëzu, ka luftu, me Halid bin Velidin. Dhe pastaj ka hikë. Pengamberi se më ka thonë, edhe në Qabe me zanë, hukmi dihet. Pra nëse e zini në Qabe, e ka kapë Qabën, Dispozita dihet për ta. Ai tu hi pengamberi po lufton. Mirëpo pastaj me intervenime ja kanë fal. Ja ka fal pejgamberi alejhi salatu ve selam. Dhe kjo argumenton për cilësinë e lartë të pejgamberit alejhi salatu ve selam. Gjithashtu Xhaferi, vllau i Aliut, Xhafer ibn Ebi Talib, radiallahu anh, kur ka shkuar te Nexhashiu dhe është pyet, kan po e ndjekni. Kush është ai çka po e ndjekni? Me çka e ka cilësuar? e ka cilësu me vlerat morale të tij e ka cilësu me virtyte për shembull ka thonë na i kemi këput lidhjet farefisnore ai ardhë na tha mbani lidhjet apo na u martojshim qysh na u teke dhe bajshim marrëdhanie qysh na u teke neve ai tha jo veç hallall Pra ja ka përmend vlerat, tha e hajshim coftinën, ai tha jo s'ban me hangër. Shiko çfarë i ka përmend. Andaj nesër, nëse na mundëson Zoti jonë xhel-le xhelaluhu me fol, për hikmetin se na e ka veçu me kaptinë Ibn Kajim el Xhevzije, çdo send e ka kuvendin e vet, Xhaferi përpara Nexhashiut e ka përmend fjalën të cilën e kërkon kuvendi. Tani, çka duhet m'i thonë Nexhashiut? Apo, çka duhet m'i thonë? Me konë, apo shumë mentalitete çka i kishin thonë. Dimë çka i kishin thonë. Po çka i tha ky? Tha na e hajshim coftinën, ai tha s'ban. I prishim lidhjet farefisnore, ai tha s'ban. E kështu me radhë, pra vlerat e përbashkëta t'njerëzve që, që t'i afrojnë qëndrimet. Që t'i afrojnë qëndrimet. Gjithashtu, Pra paramendone, Ebu Sufjan ibnu Harb, tu kanë mushrik, apo xhahil, injorant, pagan, e ka pas këtë virtyt, ai e ka pas armik atë kohë pengamberin së sëllë. Dhe ai ka shku te Hirakli, i mbrojtu, apo te romakët, edhe ai e ka pas armik pengamberin sallallahu alejhi ve selem, ka mujtë me thonë, rrenë, rrenë. Na sa s'rrejnë përherë, po kaniherë rrejnë. Po jo, tha, kur s'rrejnë? Se qeshtu e kena gjet, nuk rrejnë. Ndërsa na, vallahi, vlla, musliman, por musliman, me e gjet momentin, s'të nin kërkush, lshoje vlla, se na duhet, tash. A sa njeri i mirë. Apo, po kjo sa aj, kur është bo musliman, pasaj Ebu Sufjani, është bo kaid, prapë është bo udhëheqës. Ngase i ka bo cilësitë. E se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë hadith khairukum khairukum fil jahiliyyah. Njerëzit më të mirë në islam janë më të mirë në jahiliet. Apo më të mirë në islam janë më të mirë në jahiliet. Andaj ti e sheh për shembull një njeri i virtytshëm pa islam. Apo përkatësi islame, por jo i udhëzuar. Ti e gjen se ka virtyte të mëdha. Nëse ka virtyte Të bollshme. Ai nëse hyn n'Islam, pavarësisht a kon dikun 20 vjet me stazh dikush, nuk nuk lidh këtu punë hiç. E e tejkalon për 2 muaj. Omer Khattabi kur e ka pranu Islamin, apo i ka tejkalu plot. Për çka? Për disa ditë. Pse se virtytet e përbojnë ata. Andaj, prej drejtësisë së detyrimit islam është edhe ngritja raporteve në me me akhlak të madh. Gjithashtu edhe Muqawqis apo njëri prej mbretërve të cilit ia ka dërguar letrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Egjipt, ai e ka lavdëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo nuk e ka pranuar Islamin, dhe ka çu një një xharije cila është bërë pastaj gruaja e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Gjithashtu vëllazër prej prej vlerave të mëdha të cilat i ka Islami në në raport me të tjerët është se nxit për raport të mirë musliman me musliman, po edhe musliman me jo musliman, nxit për mbajtjen e mllefit, nxit për lanjen e hidhrimit, nxit për me i bë mirë çdokujt që ka mundësi me i bë mirë, gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka nxitur njerëzit të falen, të jetë njeriu zemërgjan ndaj tyre, ta lën gibetin, ta lën shpifjen, ta lën zilinë, ta lën hakmarrjen, ta lën mendjemadhsinë, Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka nxitur njeriu t'i përmbahet premtimeve të tij. Premtimeve të tij, andaj tha Allahu xhelle xhelaluhu, "Aufu bil uqud." Që do të vjen kjo veçori e veçantë, mbajtja e premtimit, por që këtu është në në vlera të përgjithshme që njeriu t'i përmbahet kujt mbajtjes së premtimeve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam tha Imani është disa shkallë, disa pjesë. Më e larta, la ilaha illallah. Më e ulta, imatatul edhe anit tariq. Me largu një penges nga rruga. Me largu një penges nga rruga. Ndërsa na sot, vëndojmë pengesa. Zoti na rujt. Ose, nëse i thu dikujt, largoje këtë pengesë, çka thotë, po bon t'ja largoj shkieve këtë pengesë. Ndërsa pejgamberi nuk e tha kështu. Ti largoje pengesën. Se ndoshta ai kur të vet kush e ka largu qket pengesë, i thuhet filani, ai e ka ditë se kalon këtu pari, nuk e din ku godet fjala jote dhe vepra jote. Ose njerëzit qysh bëhen ndryshe musliman, por përveç se nëpërmjet virtyteve të larta, virtyteve të larta. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam ka nxitur që njeriu mos të qëndron në rrugë. Andaj i tha shokëve të vet, jepjani rrugës hakun. Cila është rruga? Haki rrugës, mos me nejt rrugë. Mos me nejt rrugë. Keni pa vëllezër disa njerëz? Osht, për shembull, telashe për njerëzit apo për gjininë e, e kundërt, për gratë me kalu nga qëndrimi i tyre i tepër rrugë. Apo, nga qëndrimi i tepërt në rrugë. Për shembull, dihen disa lagje se si të kalosh dikush veç tash derisa t'i hupsh ti pi shikimit, ai të përcjell ty. Edhe fol për ty. Çka? E kështu me radhë prej sendeve të rrugës, pejgamberi salam tha mos rrini në rrugë. Mos rrini në rrugë se kjo i mundon njerëzit. Nëse kjo i mundon njerëzit. Gjithashtu pejgamberi Alehi Salatu e Salam ka nxit që njeriu të jetë modest, mos të ngutet në veprimet e tina, të jetë i butë, ta falënderon atë i cili i ka bo mirë qysh tha pejgamberi Alehi Salatu e Salam, kush ju ban juve mirë, fe kafiuhu, kthejani. Kthejani. E nëse s'keni, thuni jazakallahu khaira, Allahu të shpërbleft. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka nxit që të ndihmohet i bëmi zullum. I bëmi zullum. Dhe kjo pavarësisht a është musliman a jo. Nëse është i bëmë zullum. Njerëzit subhanallah janë janë ngrit mbi televizori dhe nuk e kuptojnë se çka domethanë me Ila mithli le, le exhebtu Me më thirr mu tash Qasi organizimi Prap i përgjigjem Prap i përgjigjem Pse ngase rregull e islamit është Me i ndihmu atij i cili është bo zullum Atij i cili është bo zullum Derisa ka thonë pejgamberi salam në hadith Allahu i përgjigjet lutjes të bamit zullum Wa lau kene kafiran Edhe nëse është i bo Nëse është qafir Jani është qafir, i është banë zullum, padrejtësi. Dhe ai, ani pse i ban Allahut shirk, po e lut Allahun. I përgjigjet Zoti jonë xhel-le xhelaluhu. Dhe shejhul islam Ibn Tejmije ka thanë, Allahu e ndihmon të drejtin qafir. Dhe Mexhmul Fetava, në vëllimin e 28, thotë, shejhul islam Ibn Tejmije, Allahu e ndihmon të drejtin qafir, mbi muslimanin e padrejtë. Pastaj në ahiret, i ndajnë hesapet ndryshe. Ai me imanin ky me me kufrin. Por në këtë botë ligji i drejtësisë mbi mbizotron. Andaj vëllezër këto janë vlera të mëdha të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka ka qenë manifestuesi më i lartë i tyre derisa ka thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është pyt cilët njerëz janë ma afër teje ja Rasulullah ditën e gjykimit Cilët janë janë më afër teje ditën e gjykimit? Ka thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ehasinukum akhlaqa." Ata të cilët janë ngritur prej juve më së shumti me me vlera edukative dhe janë të bamë tërbije mirë. Andaj këto janë vëllezër prej disa prej vlerave të cilat i kanë përmendë dijetarët dhe kjo është një vlerë shumë e madhe të cilat neve duhet ta ruajmë. Duhet ta ruajmë dhe ta ta kultivojmë, ta ngjallim, ti ta vaditim, ti nxjerr, t'i qesim ujë vazhdimisht, që mos thahet, ngase nëse thahet kjo, thahet krejt Islami gradualisht. Nëse njeriu fillon me me lejue rrenën, me leju mospremtim, mosmbajtje premtimit. Nëse fillon me leju armiqësi pa argumente, pa fakte. Nëse fillon me leju dallavere, Allah dhe të se kisë falet. Me se ka do t'i duhet me ba drejt, e kështu me radhë. I ndëgjojmë njerëzit ksi fjalë, a po kam i kallzu drejt këti. Nëse fillojnë këto m'u leju vllezër, fillon njeriu edhe për Zotin me thanë, hajt bese. Se qështu është i ndërtum njeriu vllezër. Andaj tha pejgamberi sellem, kush rren, ve jeteharral kedhib, dhe pastaj kur ka ngushtica, e gjen në rrenë, vazhdon me rrenë, derisa i shkruhet te Allahu rrencak. Allahu nuk e shkrun rrenacak derisa të rrejë për Zotin. Allahu nuk e shkrun dikon rrenacak derisa të rrejë për Zotin. Po nga ja ka nis, tu rrejt ka pak. Tu rrejt ka pak, Zoti na rujt. Andaj vllezër, kjo është prej vlerave të cilat neve duhet t'i ruajmë, janë prej vlerave të mëdha të cilat e dallojnë qytetërimin islam nga nga qytetërimet e tjera ngase është çështje e madhe dhe është çështje vlere dhe edukate dhe terbije. O ju të cilët keni besuar, përmbajuni marrëveshjeve. Përmbajuni marrëveshjeve. E shkrun një marrëveshje. Kush do të qoftë ai me të cilin ki ba marrëveshje? E ke obligim m'iu përmbajt marrëveshjes. E ke obligim m'iu përmbajt marrëveshjes. Ka thanë Allahu xhelle xhelaluhu, "Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Përmbajuni besës ngase besa merret në pytje. Pra, ja ke dhënë dikujt besën. E pastaj e then, kam me të marr Allahu në përgjegjësi. Pse e dhave dhe pse nuk e mbajte? Ka thënë Allahu xhelle ve ala në surën Al-Anfal, "Wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan, fanbidh ilayhim ala sawa." Dhe kjo vëllezër është kulmi, niveli më i lartë i mbajtjes premtimit në islam. Dhe ajo është çështja e luftës. Dhe s'ka ma nxehtë se në luftë. Dhe s'ka nevojë ma të madhe se me e prish besën sesa në luftë. Mas shpine, prapa shpine, përpara, përmas, të vjen rasti me e prish. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, se ti nuk mund është mund nxitë nga rrethanat për ta ndërtu parimin. Po parimi ekziston prej përpara. E pastaj ti u gjinde në luftë apo ku u gjinde, kjo është muhabet tjetër. Ka thënë Zoti jonë xhelle ve ala në surën El Enfal, ajeti 58. E nëse ti ke frikë, përplasemi, nuk kacafitemi. Dhe pastaj ti ki frikë se ata kanë me tradhtu. Tani ngritet një, një dilemë, ata kanë me tradhtu. Apo muslimanët thonë, ata kanë me tradhtu. Mirë, kjo dilema çka është ngritë te ti, ata s'kanë thënë e prishëm marrëveshjen. Po ti dyshon se kanë me prishë. Kam frikë se më godet e godas më përpara. Allahu çka ka thënë jo, nëse ti ki marrëveshje, para marrëveshje është diçka tjetër, po nëse ti ki marrëveshje, ki frikën se tradhton, atëherë, nëse ti don me ndryshu qasjen ndaj atij, fenbidh ilejhim ala sewa, atëherë ti thuj, ne e prishëm marrëveshjen, pra lajmëroje, e kur ta lajmërosh, pastaj ai merr preventiva, pra është fer luftë, Është e drejtë dhe e qartë dhe pa dallavera. Andaj tha Allahu xhelle ve ala fenbidh ilejhim. Kallzoj atyre se jeni të, ë, prishur në marrëveshjen tonë. Gjithashtu, prej shembujve të cilat kanë përmend dijetarët, është se një ditë prej dite Muawiya radiallahu an ka dashur me luftue Romakët. Ka dashur me luftue Romakët. Dhe kanë ba një lloj marrëveshje Muawije, më vonë Pas çlirimeve të shumta Por kanë vazhdu luftat ngase kanë mbet Shumë prej tyre Dhe në mesin e tyre ka, që, ka, ka qëllu një sahabi Amr ibn Abese Dhe ky ka qenë prej luftarëve Muawije ka dasht T'i godasë Apo Me njëfarë forme Sikur as nuk është prish marrëveshja Po as nuk është përfundue Fasaha bihi Amr ibn Abese E ka ngrit duke bërtit zanin Amr ibn Abese Ngase Amr ibn Abese është prej sahabive të vjetër Dhe këta të vjetrit vëllezër Tjera nuk i intereson Domethënë rrethana Mjedisi, vështirësia Ata i intereson parimi Qështu na ka mësu Pejgamberi Alejhi salatu ue selam Fesaha amrun Allahu akbar Hadha jeumu vefa la gadr Ka bërtit Paramendo vëllezër Ku ka nevoj njeri më së shumti Me sulmu e mos me sulmu Kur të sulmon aj Sigur të sulmon Tha Amr ibn Abese Dhe kjo është Irneki i lartë Edhe kësi irneki ka shumë në Në historinë e shokëve të Pejgamberit se sellem Bërtiti Amr ibn, ibn Abese Dhe tha Allahu Akbar Tha Allahu është i madhë Kur thuhet vëllezër Allahu Ekber jashtë tahimes namaz, kur çuditesh diçka. Thue Allahu Ekber. Tjetra, kur diçka s'është rregull e thue Allahu Ekber nuk është qashtu. Sikur Pejgamberi se sellem, kur i kërkun ata na e ban edhe neve një pemë, apo? Që t'i varna, çka? Armët. Sikur p'i varin idhujtarët. Tha Pejgamberi se Allahu Ekber. Inneha sunen. Tha Allahu është i madh. Këto janë tradita që keni me ndjek, sikur ata të cilët janë prej jo muslimanëve. Tha Amr ibn Abese, Allahu Akbar, hadha yawmu wafa la ghadar. Tha Amr ibn Abese, kjo është dita e mbajtjes së marrëveshjes, jo tradhtisë. Fa kale Muawije men hadha Muawije tha kush është ky çka po bërtet I than Amr ibn Abese Amr ibn Abese Fa kafele bil xhejsh Edhe e nali ushtrinë Me bërtit një sahabi n'mesin e tyre Pi t'vjetërve ka qenë shumë e madhe Andaj vëllezër kjo çka argumenton Ngase ata e kanë pat t'madhe me e prish marrëveshjen Se te ta fjala është shumë e madhe. Çka ka thonë Shejhul Islam ibn Tejmije, Arabët, kur kanë thonë La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, pi askujt s'është kërku me thonë dy herë. Apo? Pse? Se kjo e thotë o s'e thotë. Si ta thoje e thotë sigurt, si mos ta thoje s'ta thotë. Për shembull Ebu Sufjani, në marrëveshjen e pas Hudejbijes, kur e ka pranu islamin, para çlirimit të Mekës, e ka pru Abasi te Pejgamberi se sellem. Apo? Dhe i ka thënë thuj la ilaha illallah, tha la ilaha illallah. Tha thuj Muhammed Resulullah. E tani ky vëllezër është ndërtu me e thonë qashtu qysh qysh qysh e beson. Tha qikët dytën s'un e tham. A ka mujtë me thonë, ta tham të kaloj. Pastaj e ndreqi me zemrën, apo? Jo, tha qikët dytën s'un e tham. Atëherë i tha Abasi, thuje, uejhak, mjerë për ti thuje, se e kishte, faktikisht, u dashke me iu nënshtru djalit t'axhës. Dhe çka kanë thanë dijetarët që ka përmend Ibn Hibani, se akrabat, djali i axhës me mixhën, këtu me radhë, janë akarib, si akrepa, shtijnë njëri me, me tjetrin. Andaj kjo ka pas problem të, që ka pas Ebu Lehebi, e kështu me radhë. Andaj çka i tha, tha s'un e tham. La ila haula wa la ila haula. Këta realisht as me këta s'janë as me këta. Tabiat i prisht, as andej as këndej. Apo ja një rast. Pejgamberi alayhi salatu sallam kishte një ekspeditë kundër tyre. Kemi përmendur ekspeditët e pejgamberit kundër fiseve të jehudive në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kundër Banu Qainuqait, Banu Nadirit, ekstra. Në një prej luftrave Abdullah ibn Ubay ibn Seluli s'kishte çka mi bë pejgamberit sa ngase ishte ardhur qartë me luftu. Atëherë ju shkon ju thot atyre, thot mu më keni kra, s'un ju ban kurrgjo. Atyre ju thot vet, mu më keni kra, s'un ju ban kurrgjo. Apo dhe pejgamberi sa selam i thot un jam me ti çka me bë, kne jam. Pejgamberi sallam nis ekspeditë dhe ju shkon dhe i përzë ata prej vendit. Allahu xhela zbrit surën Hashr. Thotë edhe ju premtoj edhe se mbajti premtimin, munafiku. As këta s'i nimoi si musliman, a as shokve të vet prej jahudve nuk ju, nuk ju dul krah, se s'kish mundësi. Andaj kjo është munafiku vëllezër. Siç tha pejgamberi selem, sikur një dele e humbur, as këndej, as andej, i ka hup kopeja. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, në cilësimin e munafikut çka tha, idha ahede, gadara. Kur e jep besën, nuk e mban. Dhe kjo vëllazër është e kundërta e civilizimit islam, me dha njeriu besën dhe pastaj mos me mbajt. Dhe gjithashtu në historinë islame ka shumë prej shembujve të cilat argumentojnë për për mbajtje të premtimit dhe mbajtje së fjalës. Dhe veçoria e fundit dhe me këtë përfundojmë të nderuar vëllazër, është veçoria e 15. Veçoria e 15, ku kanë thënë dijetarët ennaha hadaratu ijtima'in wa ulfa. Ka thënë dijetarët është qytetërim i unitetit dhe dhe bashkimit. Porse me kushtet e veta, bashkim në të vërtetën, bashkim në fenë e Zotit, bashkim në Kur'an, bashkim në sunetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë Zoti jonë xhelle xhelaluhu në surën Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." A do ti she federalizimet? Një shtet ndahet në dy shtete, ato dy shtete ndahen tre shtete, katër shtete, gjashtë shtete, dhjetë shtete, pesëdhjetë e katër shtete, e kështu njëqind shtete, pse s'kanë diçka e cila i njëson. Nëse e merr kjo pjesë në botën, apo e, e madhë, nëse shkon në e, kabilet, Kabilën. Një pris e ka kabilën. A ka mundësi me i shti kabilës huj të vetja për hirë të unitetit? Thot jo, jo se s'in të mit. Pse? Jo se s'in të mit. Po, po për hatër që i kim ledhë këtë që ta, mujmë dhe me i ati, jo. I vetmi qytetrim, që se përjashton kërkan, është feja e Zotit xhelle ua ala. Krejt na, i bardhë, i zi, arab, jo arab, analfabet, jo analfabet, i shkollum, i pashkollum, i mbledh këtë me një vend. Pastaj normal, i ndan pozitat, porse i pranon të gjithë. I pranon të gjithë, nuk ka racë, nuk ka ngjyrë, nuk ka gjuhë, nuk ka ky ka lind përpara këtij. Jo, ka vlera. Ka vlera. Andaj tha Allahu xhelle ue ala, bashkohuni të gjithë në litarin e Zotit xhelle xhelaluhu. Ka thënë Allahu tebareke ve teala në surën Al-An'am, "Wa anna hadha sirati mustaqiman" Mos u përçani e dështoni. Ka than Ibn Qayyim el-Jauziyje e ka rendit Allahu dështimin me një herë pas përçarjes me lidhjen e fejes. Kemi përmendur shpesh fejen, harful fe, feja. Ça domethan? Ta'aqqub me një herë. Ka thënë Allahu xhelle, wa la tanaza'u fatafshalu. Sa ka në mes dështimit dhe përçarjes? Hiç. Tanaza'u tafshalu me një herë. Ça domethan era? S'ju ban mall kurkush. Kështu kanë komentu dijetarët në shpjegimin ma të thjeshtë. Tedhhebe rihukum, ju e keni gjet atë te Sherif Ahmeti, ju shkon fuqia. Po rih është erë. Pra ju ekzistut nuk ekzistut. Në hallin e përçam është si mos me ekzistu. Apo, është sikur mos me ekzistue. Andaj vllezër, prej vlerave të qytetrimit islam, është uniteti, është bashkimi, dhe shembja e dallimeve të cilat nuk e prekin themelin. Nuk e prekin thelbin. Për shembull, një musliman e ki obligim me e miqësue, deri kur, derisa s'e ka prish thelbin. E qysh i bie me, me e prish thelbin, veç kur ta prish la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E tjerat, tjerat nuk ja prishin thelbin. Për shembull, ja një rast për ta kuptu ma të skajshmen, e që ta kuptoni se për çfarë tjetër ti mundesh me e lëshue njeriun ose mos m'i fol njeriut. Wahshi ibn Harb. Wahshi ibn Harb. Njeri i cili e ka vra Hamzën. Hidhrohet nëse i kthehet surja, pamja e axhës vet. Mirëpo ky ka ardh me pranu Islamin. Tani kqyr vllezër. Thelbi dhe kjo tjetra. Cila është thelbi? Ky po thot tash la ilaha illa allah muhammed rasulullah. A është kjo për të thënë kjo arti po, që un betham. La ilaha illa allah muhammed rasulullah. Mirëpo me veti e ka një një një njollë të madhe, e ka vra njerin e mirë, Hamzën, axhën e Pejgamberit alejhi selam, dy herë e ranon kjo punën. Atëherë çka i tha Pejgamberi alejhi selam? Për hatër të thelbit, i tha, si të munesh mos më del përpara. Për po që të pari ka cila une, mos më del si të munesh përpara. I tha, si të munesh, s'pat drejt me e përzanë. Pse? E se e kishte thelbin. Prandaj fjala e Zotit xhelle xhelaluhu, "Wa'tasimu" mbledhuni bashkë deri kur derisa të prishet thelbi. Po u prish thelbi ajo është mesele tjetër. Andaj dhe në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu është vlerë e madhe, është edukatë e madhe që njerëzit të bashkohen, ata që i ka bashkuar Zoti i jonë xhelle xhelaluhu në njëshmërinë e pastër në fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah dhe mos të përçahen për gjëra të kota. Këto janë disa prej vlerave të cilat i kanë përmendur dietarët, neve do të vazhdojmë edhe me më shumë prej prej vlerave të cilat i kanë përmendur dietarët, të cilat e bajnë edhe më të qartë, e pasqyrojnë edhe më dukshëm se sa është e madhe kjo fe e Zotit xhel xhelalu. Sa është e madhe kjo fe e Allahut tebareke ve teala, që neve shpesh nuk ja dim kimetin. Nuk ja dim vlerën. Pse? Ngase jemi ndoshta pjesë të cilën neve përkatësohemi te ajo. Neve përkatësohemi te ajo, por kjo fe është shumë e madhe, vëllazër. Kjo fe është shumë shumë e madhe. Allahu me këtë fe, me këtë drejtësi e mban qiellin dhe tokën. Allahu për këtë fe e ka kriju qiellin dhe tokën, dhe na ka kriju neve. E kështu Prandaj neve duhet të investojmë në njohuritë mbi mbi vlerat e fesë, mbi vlerat e shtetërimit islam, mbi vlerat edukative me të cilat ka ardhur pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e lusmi Zotin tonë xhel xhelalu që Allahu tebareke ve teala t'na mundson që ta kuptojmë fenë e Zotit ashtu siç e ka zbrit Allahu tebareke ve teala në Kur'an e lusmi Allahun tebareke ve teala që Allahu xhel xhelalu t'na mundson që të ndriçohemi me librin e Zotit